slaap maar voort maar die dag. Mag die Heere jou sê. Die Heere het sy woord aan jou volbring. Wat sal die kind wees? Een groot profeet? Wie is daar? Prieb Joostig, is jylle wakker? O, leef nie, dis jy! Maria slaap. Hy rus nie, dit is 'n rus binne hom. Wat wees hier dan by jou? Jong, dis na my oomie en herders is almal saam met my hier. O moeder van my Heer, ons is die herders van die Bethlehemskap. Ons het engele hoor sing. Hulle het ons vertel van jou kindjie wat in 'n krib lê die Messias, die saligmaker vir sy volk. O, loop die Heer,